บุ๊กทูยี่สิบแปดในโรงแรม การร้องเรียน v hotelu stížnosti ฝักบัวใช้งานไม่ได้ sprcha nefunguje ไม่มีน้ำอุ่น neteče teplá voda คุณมาซ่อมมันได้ไหมครับ můžete to nechat opravit ในห้องไม่มีโทรศัพท์ na pokoji není telefon ในห้องไม่มีโทรทัศน์ na pokoji není televizor ห้องไม่มีระเบียง ten pokoj nemá balkón ห้องนี้เสียงดังเกินไป Ten pokoj je příliš hlučný. ห้องนี้เล็กเกินไป Ten pokoj je příliš malý. ห้องนี้มืดเกินไป Ten pokoj je příliš tmavý. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน Topení nefunguje. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน Klimatizace nefunguje. โทรทัศน์ไม่ทำงาน Televizor je rozbitý. ผมไม่ชอบเลย To se mi nelíbí. มันแพงเกินไป To je pro mě příliš drahé. คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับ máte něco levnějšího ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับ je tady v okolí ubytovna pro mládež มี bed and breakfast ใกล้ที่นี่ไหมครับ je tady poblíž nějaký penzion มีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ je tady poblíž nějaká restaurace